Marciané, ¿qué? Me prefiere entre tanto, porque es verdad todo lo que le canto. Te hago reír si tiene llanto, viene a mí pero le hablan unos cuantos, me tienta pero me adelanto, si te toca con la fori lo espanto, soy el que rico te lo chanto, fumando pato siente ni pato en el acto cuando mi pesa te rato de los le estoy intacto. Ponte pa' mí, pa' darte Cosa de valor y también valorarte. Te tengo un perreo pa' perrearte, ando pa' Marte, haciéndolo como si fuera Marte. Ponte pa' mí, pa' darte Cosa de valor y también valorarte. Te tengo un perreo pa' perrearte, yendo pa' Marte, haciéndolo como si fuera Marte. Y enrolamos como habano, unos gramos, lo quemamos te lo hago porque se da la mano. Le corro mano y pa' abajo te lo encajo, Unos pernos para el lado y al que tira la mala yo no lo rajo. Le gusto porque yo a la meta sin atajo. Te me va el pantalón, te bajo y la timide el carajo. Tú me dices y contigo viajo. Le te traje hierba pero ella también trajo. A la envidiosa no te reba. Ya lo y yo no me rebajo. Si se marea un estropado, paso así que ponte pa' mí, pa' darte. Cosa de valor y también valorarte. Te tengo un perreo pa' perrearte. Yendo pa' Marte haciéndolo como si fuera Marte. Ponte pa' mí, pa' darte. Cosa de valor y también valorarte. Te tengo un perreo pa' perrearte. Yendo pa' Marte haciéndolo como si fuera Marte. Mi tema le gusta perrear. El culo empieza a menear encima de mí cuando los labios te mordí. Blones en el cenicero, te doy por los dos agujeros, no le pones. Pero le gustan los reggaetoneros, me lo mama mientras en el camaro acelero. Si no te veo me desespero, así que dime si te espero. Y en el asiento trasero me rebota el trasero, así que ponte pa' mí, pa' darte cosas de valor y también valorar. haciéndolo como si fuera Marte. Ponte pa' mí, pa' darte Cosa de valor y también valorarte. Te tengo un perreo pa' perrearte y ando pa' matar haciéndolo como si fuera Marte. Marciané, ¿qué? ¿Qué saben de golpe, no nosotros somos el corte.